าบเมื่อกี้รู้สึกไหมไม่ไม่รู้แล้วเคยกาบแบบนี้รู้สึกตัวไหมกาบพอเป็นวิธีนะใช่เนี่ยก็ แต่ถ้าเรากราบรู้สึกตัวมันก็ มันก็จะเห็นเนาะ เห็นตัวมันกราบ เห็นตัวมันกราบ ขณะที่เห็นตัวกราบใจ มันก็ มันก็ มันค่อนข้างสงบกว่า การที่เรากราบแบบไม่รู้ตัวเนาะเราก็จะกราบพระเนาะเราก็เนี่ยตั้งสติตั้งแต่ถ้าเริ่มจะกราบเนาะกราบไปแล้วก็ตามดูเป็นจังหวะนะ เป็นจังหวะในการกราบในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนสิ่งที่สำคัญคือการรู้เป็นเป็นจังหวะเป็นครั้งนะนี่สำคัญนะ เราไม่ใช่เอาจิตเราไปกำหนดในการรู้แบบยาวๆ อย่างเช่นนะบางทีบางคนอาจจะเคยทำแบบความสงบแบบสมถะเนาะบางที เราจะเอาจิตไปจดจ่อกับการเคลื่อนแบบยาวๆ กระ่ายหลวงพ่อเทียน เนี่ยรู้รู้ รู้ รู้ รู้ทีละครั้ง ไม่ใช่ว่ารู้ รู้ มาทำแค่นี้ยังเครียดเลยนะยิ่งยิ่งถ้าโยมกำหนดแบบนี้สักสิบนาทีทำไงจิตที่มันต้องกำหนดแบบไม่ให้ ไม่ให้แบบใจมันหลงไปเลยนะมันมันจะเครียดนั้นไม่บางคนอาจจะติดทำช้าๆกำหนดเนี่ย พยายามทำดูเร็วๆขึ้นเนาะพยายามนะอย่าไปอย่าไปทำยกมือช้าๆ มันมันจะทำให้จิตเราเกาะเกาะ มันจะไม่เป็นผู้รู้ แต่มันจะเป็นผู้เกาะมันจะเกาะ มันจะจ้องนะเดินก็เหมือนกันนะบางคนอาจจะยังไม่ชินบางทีอาจจะเคยเดินแบบช้านะลองเดินแบบธรรมดา ธรรมดา อาจจะช้าลงนิดนึงนะไม่เร็วไม่ช้ามาก ให้มันรู้กระชับเหมือนกัน รู้รู้ างทีก็รู้เฉพาะตอนเท้ากระทบพื้นอไม่รู้ตอนที่เท้ายกก็ไม่เป็นไร เพราะการสมมติเนี่ย รู้ รู้รู้รู้ มันก็ไม่มีมีช่องว่างมากนะใช่ไหมดีกว่าบางทีเรารู้ มันไม่มีช่องว่างจิตมันจะเครียด อืม รู้ รู้ลืมรู้ เนี่ย มารู้ใหม่ มันก็ มจริงมันห่างไปแค่วิสองวิไม่เป็นไรหรอกนะ แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นบ่อยๆเดินไปนั้นเป็นชั่วโมงมันจะไม่มันจะไม่เครียดเนาะแต่ถ้าเรากำหนดมากๆเนี่ยแค่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะตึกอัดเนาะนั้นพวกเราลองดูสำหรับคนใหม่ๆบางคนอาจจะยังทำช้าๆนะลองเปลี่ยนทำเร็วขึ้นเนาะทำเร็วขึ้นนิดนึงหรือบางคน ทำเร็วเกินไปให้มีจังหวะหยุดนิดนึงหยุดนิดนึงนะไม่ต้องนานมาก มันจะได้เกิดการเด่นในการรู้ทีละครั้งหยุดนิดแล้วก็รู้ ไม่ต้องสนใจว่ามันจะลงหรือเปล่านะมันลงแล้วมันรู้เองนะรู้เองพอเรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนนะ่ะจิตมันจะกลับมาเองนะไม่ต้องกลัว เดี๋ยวก็ให้โยมได้พาการปฏิบัติก่อนเนาะเดี๋ยวสักสักครึ่งชั่วโมงนะ เดี๋ยวจะให้ดูสิ่งที่อาจจะที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการภาวนาของเราต่อเนาะนั่งปฏิบัติก่อน แล้วดูสื่อหลังจากนั้นก็จะได้แยกกันปฏิบัติ ไม่ต้องหลับตาเนาะมองบางคนมองตรงๆสบายก็มองตรงๆบางคนมองต่ำนิดนึงสบายก็ต่ำนิดนึงแต่ไม่ต้องทำตาเบอเบอทำใจซึมๆนะ คืออย่าไปน้อมอย่าไปน้อมอารมณ์นะแต่ให้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเนาะอย่าไปน้อมให้มันนิ่งๆ